Ah, ah, tava perfeito. Perfeito. Fél órája már. Úgy vettem. Most uh, Te le akarod? Mondd meg azt, hogy élveztem. Most így. Most csinál akarja. Így. Jó, kicsit, na. Engedjem jobban? Vacsod meg a disznót! A disznót vacsod meg! Meg kell vacsolni a puhúja! Disznót vacsod át, lett mondva! A disznót végig! Jobban! Vâng. Thank you.

Vasárnap nem aztán neki. A ah, szarka nincs sem. Már abban nem ér el nagyon a... Engem? Elsavarom. ¿En más? nem adtál neki itt. Itt nem kapott abszolút. Mi? De itt van.

Parliamo noi che ci praticava sulla ragione. Io ci avevo dalla paglietta, io stavo, bravo, ho imparato una cosa. E da poi hai licenziata. Io mi ha fatto questo qua. Adesso Aspetta che no, mi ha piacere che ti sapessi una ragazza di dire. 八十了，半级，半级了。 Égtem ajvás, meg égtem farmot, úgy éreztem a hasamat, leültem utána 10 perc, utána lehúzták oda még. Igen, nem az én. out and caro. No. Nem. Nem, nem, nem, van. Ott van van műtrágya, vagy mi? Na menj epszője ahhoz. Ó, de jó. Hát jó nem másik. Hát lába van csak. Nem kettő van neki. Jó nagy, nehéz pad. Van rajta szepti. Nem oldott. Kon... Konzui. Nem, nem nem. nem, nem, nem, csak már menjek ki, azt mondom, hogy itt nem kérek ki vele. Nem erőd. Na másik felé nem férek ki. Én kiférek így oda. Én kiférek, amúgy amat nem fértem volna ki. Azért. Nem óriát irányt, hanem mondom, konzulé vagy konzul. Konzul, nem? Konzul óra nem orosz, ez konzul van rajta. Látom, mit ír rajta? Konzul. Nem. 上一万多少？ Afghanistan Oda, oda kell. Nézd, nem kell, ez az a lábai neki. Nem van Nekem a lábai, hogy hogy? Hogy fordítva kell lenni az egészen? Ez mindjárt kapasztabb kapasztabról. Nem lát engem kapasztabb ez a része neki? você acha? Tá, exato. most a Fidesz, ez van. Oda Thank you. América. América. Cuba. Física.

Nem kell még. Nem, milyen, még be itt is be lehet menni. És ez itt van. Várja, biztos a... Kint már vagy le ha végigválaszul nem mondanak, hogy mi a helyzet, akkor képzeljük a morfiszözi, ez ami a tatárnak volt, az értiközi ez a kettő lesz, és ezzel a kettővel, ezzel a végeredmény, a felügyelmények, így mondják. Mert több vizsgálatot nem tudnak. Több vizsgálat az lesz, hogy megmondják, hogy mi a helyzet, hogy mi a baj, mert az az orvosok okosok, hogy rákosok az asztalra, körül, úgy megyünk már tudom, hogy nem fáj, nem fáj. Épp az volt a lényeg, hogy una migración está bien, tenemos la feliz, en paz, دعوه الميلاد في المناهج من الإسلام of five of five land five third magnolia of five the borderna of أنا اليوم يا مايك أنا اليوم يا مايك five of the Ott így fontos itt volt, hogy az egész mindenemet itt ágyúzta, ágyúzta, mondja, hogy fiam, ő, fő, akkor be, be, itt a bordám haláig, be, nyújt minden, jó, kérdezi, fáj, minden, hát semmi, jó. Képen mondta, hogy egyre kéne, oda kéne, oda kéne, Éppen, éppen látjátok volna abban, villanázó, hogy mi az, ami, hát én egy pár, hát előre, előre jutott jogos vagy üzletelés. Szerintem üdvéves, izé ha nincs epekelem, mert tényleg azt hiszem, ez a bajom. Ha nincs epekelem, akkor gyomrom, gyomromban van valami kis seb, ami lehet nem annyira bizonyulni, de egy begyűjtött annyira helyzet, hogy nem annyira, hogy nem mindig fáj, mert nem annyira, hogy nagyon fáj, mert az is az van, hogyha van egy kis seb, valami, akkor irritálod, hogy nyomod, azt így örökszik, azt akkor megint az van, hogy akkor nem annyira Hát automatikusan után ő érzi azt, hogy nem jó, aztán kinek. Na, úgy figyelj ma. Félmenni? Hát bejeztem azt, hogy hogy vegyem le itt a fűfokot, mert van nagyobb melege van. Aztán leírtam a Mouni wè ki bèlle? Mouni wè ki bèlle? igazmentes lesz. Hiszen. Egy kés, na csak. Anya, hol van kaparókés? Kapar, kaparókés, és kés. Részünk tudom, amikor café. Café vásár. Na, feladatom. Ibra. Nem, csak szabad. Soros. Ez volt Soros, jó. Soros. Jelve Soros. Jelve Soros. Valami rossz kép voltál már, mint a 难不？是吧？嗯嗯。那。啊，小爸爸。我今天早上。嗯。去 mindenem. Hát majd tölj, tölj. Mert én úgy, úgy néztem, hogy ez nem volt így a kutó. Jó nézted, Jó, jó láttam. Jó láttam. Láttam, hogy beleírta egy üvesni. Nem is igaz. De, de, de, de, de, Puhítsa itt nem. Na, akkor lejön. Puhítsa csak. Köszönöm. Legfelelőbb hozzá az a sziklóka. Nem érti a

Most nézd, hogy a három. Nyolcan vagyunk. Kelet van. Van itt egy pusztoló. Várj, majd azt a... Kelet van, most kezdte nincs. De hát van. Ja, olyan lábomra. De várjál, mindjárt lekicsolom. Minden kettőt kell ma hozzá. Mi? Hát, ha segít bejuttál, tehát én jövök. Örökítből. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Lába nem mondja. A közép. Csak mivel sem zsák. Mm-hmm. Mondjad, mondjad. Átadás. Kettes. Előtt nincs kettes. Nem hozott ki. Hozott ki akkor. Tessével egy kettő, kikes. Kikes héten, serikes szerintem hát a lábát ki a keszélni mindenki közé. Válasz. Még se mondtad, hogy nem tudom. Ők mit találtak? Hát ez a szín, ez a. Nem tudta, hogyha megfordítod a diszkot, akkor sokkal jobban hozzáfér. Hosszú, hosszú. Hosszú, hosszú. Megtaláltam én egy garanciát, nincs egy üres. Tönkre ment vagy mi? Motorja, de milyen volt? Tízásó? A víz nélkül? De várja, víz nélkül? Hát a motorra beszélnál. De van... De... Hát nem majd amúgy itt van egy ilyen láncsiban is. Nálam is. Hát kér valakinek egy ilyen... Ó, ez még Hát, na túrozok. Szedje, dönts elő. Nem láték hozzá, Thank you. Felső talál a palestát, és fordítom. Nekem most a palestát is. Egy tudod? Na, arabször tudtunk tenni. Neked ide? Oké, még egy. Most nem otthon nézni. Várjál, tovább. Úgy nem jó. Ki fog ugrani. Este nosso não é por dia. Você quer essa para isso? Nós já chamamos. Essa é o variação. Thank you. Valaki Valami szója termet. Kizobta. Hát, itt hát, tél van már, be van a fejezve munkát. Most aztán kell a traktorot használni. Van olyan permes, kikísérletezték, hogy a szárazságban rápermetődött a kukoricára, és előbb be üvélni. Nem. Előbb kipárad. 20-30 százalékra többet kell, mint az, a De gondolom, hogy valami jó drága fel. Nem. Nem? 10 euró literje. Az már liter. 5 hektár az 5 liter. Hát az már azért. Mert az, mert azt a tisztállást akarod mondani, az nem így Hát ezt mi nem tudom, hogy milyen valami, valami 200 milliliter, 250, negyedéter, nem? Ja, 250. Thank you. De most mondom, hogy mit olvastam. Ez már alapul nem jó, mert mikor én kell mondják, és akkor mondja, hogy máma 40, 30, 40 fok lesz a lelki megvesség tartalma nulla, majdnem. Hogy hívnám én a lelki nem Hát most az ezt írja, hát én csak azt mondom, hogy Nem próbáltam, én nem, nem mondom, hogy mondja, hogy most kitérhet, ma nem most, már évet minket ítéleteink, most vették be elsőt. Jó, hát ez egy firma, minden kipróbál. Valós? A patér pont abban a kínaiakkal. Próbáltam Új vidék, új vidéke, új vidéke. Próbáltam kínaiakkal. Ítéletek, kínaiakkal. Próbáltam kínaiakkal. De kell venni a lábaj. Kap. Kész, fék. Azt, amikor az rajta a táblára. Ja nem, mert nem Lehet azért nem Itt rajta. Azt nem az Hát, hogy kint régen legeltek a tár. Van egy ilyen valami okoztaját, ilyen valami tudó. Mert régen kint legeltek azok legyártak, meg minden, az hitelesnek az okosok, hogy ez nem gazdaságos. Aztán még megéli ez a tudós, hogy teheneknek neki, építenek modern istállótot, küzdetik, moziba viszik mindent, meg hogy mennyi üzemanyag kell, hogy a rétet főszántják, meg elmunkálják, meg mindent, ez a gazdaság. Aki, aki lehet, hogy már erre bevágálja, az mindig levágott magas úgy, hogy nem tudom milyen fajták ezek a tiszta fekete, meg tiszta vörös. Mars, ja? Ők akkor kidélőtek azt, hogy húztak a levelőt, bekerítették villamodóra. Tehát látszik, nem? Na, akkor menjetek arrébb, majd lemosom. Évek során a ezt mindjárt nem, nem osztjuk, leövüljük az gőzt. Kézzel, nem? Ö, nem, van nekem. Ez kivel? Hát Na majd én átköszönöm ezt Tisztelem, tehát Ezt én levágom, fel a palettát, hogy tenni oda, hogy egy mindjárt fel is levágolítottam, mindjárt bírjátok valakivel a fej, szétszörű vele, ott vágom, mindjárt így oda gyűjtse alá. Hát azt mondtad, hogy mit a hús. Várjál még a hús, hogy addig a fej szétszörű szélni. Arról gyűjtse most hittem be, és most gyűjtök, ott van a fekete Jó, jó. Valami, valami, egy papír hiszek. Ah, posso me dizer, posso me dizer. Bora, senhora. Mas é um sucesso. É. é eu não sou dela, sabe, que eu estou lá, que eu Não, mas que é mais isso? Ah, não, não, não. vez não, não não. não, não, não. vou não, não Ferikem áll, és még gyújtsa a szívét, és rögtön a lábait ledurrantom. Én a fejét ledurrantom. Akkor az Doni, nem? Hoppá, kitapás, kitapás. Szóval, mit tanulnak? Kép? Igen. Na, valaki megszólít a lábát. Meg, ide. Hogy? Ezt miért?

bandeira. Eu falei, meu mulher. Assinatura está na bandeira. Tem que dar, mas dá para dar aí, começa, começa a ter. Jó, jó. Szabadon. Nem akar? Dehogy nem. Szabadra. Szabadra. Nem, be van itt körülve. Jó, akkor szabadra. Szabadra. Ott, hogy összön, megfogod itten, ott így ezt. Szavarod. Húzd arra teszem is. Húzd arra.

Igaza. De, de, de. Vigyázzatok! Jó! Mindjárt segítsétek! Van aa ah, años no, no, no, Mara? csak! Igen, most. Hó, hó, én azt a hogy megmondta, az meg egy. Akkor ne robbantsál, ne robbantsál, ember! Remélem, hogy neked a szolgát fogod. Emeld meg Van benne. 哦，吓死了哈，是是？好，就这样。 Mm-hmm. That's nothing. Na, az nehéz. Ú, de szeretem az ilyen Ú, gyorsan. Ennyi van, nem, de van, de. Most Anna, várom, nem tetszene, Anita. Jó? Hol van? Ani? Ani, ketten van. Nem éve. Ketten van. Én van ennek van súlya. Hát, van, van, van. Thank you. Mayo, mayo, mayo. Fogd meg, hogy ne menjen arra. Én ezt a köpülfelem, a masszat egy köpülfelem. Úgy, úgy, még, még, hasra fektessük. Jó, most már hasra fogjuk. Most hasra. Jó. Hoppá, igaz, már is nem darabolódik maga. Igaz. Igaz. És hova az a bába? Nem, az a bába. Nem Ebben halott csak az izére a vasszara, majd aztán meglássuk, jó? Én a legszantolom. A vasszalmára? Nincs, csak egy hogy is. Vigyázz a kezedbe. Nem normál, no. Kéne venni valami kettő Nem normál, no. De ezt koncentrátok? Nem. Ez koncentrátok? Nem, nem, ez csak születés. Ez csak legáll. Ez csak csak Úgy fog meg. Ó, Ez csak Ja. Ez valami. Gondolom. Tá. Uh, nagyon szépen megőrszítette. De az, amikor megláttam, elkezdte darabolni a papírt. Júj, mondom, de éles. Nem tudtuk eddig oda hozzá. Na és tudtátok, hogy van? Nem. Megbízom. Thank you. állítja. Mert mint most állít. ugye itt meg az van a legutóbb. Fogad, húzzad, fogad fel, húzzad, húzzad még, húzzad jobban. Húzzad. Hát úgy húzzad, hogy most a vágom, akkor tudjátok, hogy a borot a száptok ki. Na húzzad meg. Kazaj. Szép. Csak hova rakjam a húst. Ne essen le. Oh. Super Ninja Amanda Saya. 在后面走。啊，听见？听见？对对。啊，不说话了。呼，来来来，再呼。还有，给我再呼。对。我去哪样？这中间，这个可以收一哈子。 Vagyin a bárda egy Ja, most. Na. Fajt, kiket a szemben. Obrigado, Marcarica. Hát már lehet, hogy különbség volt. Ha fél. Vagy kézreit lehet különbség, mindegy nekem. Kis kis meg kell vágni, csak mi a kézes kívül. Előbb itt van a teára. Kis pak le lehet vágni, mert jó. يا عربي Иди, хоть на коты здравствуй, иди. Письки израшить. Все. Tartsd be! Na, úgy van szóval neki, bazd, ne sajnálod. Nem bízod a ütni. Baszd oda egyet. Erősebben. Hát, szóval az erő elment. Na, üsse be neki. Hát, de már miért így hallom? Ez nyugodtan már. Felvisz nekik a kövét.

Az az, osztok. Na ez az. Hopp, ez is olyan, hogy van vágya. Most látszék. Jó, szuper. Az elhang. Mi az a jó Hogy azt mondja, el van vágva. Ki a fal? Egyetlen nincs. Nem a fenének el van vágva. Hát ez most már. a másik 70 se. Mondom, most már el van. Jó. Most ezt akarod rakni a szobába? Mi? Ugye már olyan kép nincs, ami fog is. után és hagyta. Hogy elegyek már. Vágnyal is teszik. E- ez, e- ez, ez, Fogja a lépést. Utána te felé. Nem is tudom. Na most úgy vágjátok, hogy az előbb akartál. Hát úgy vágjuk, de izéktől.

Késkán. Hát- hát, szóval rakod. Na. Körül nekünk is egy kés. Köszönöm a szalonnak, mindig visszegyelmi a bőröket. De Két akkor kés van, nincs több kés. Akkor nincs kése. Akkor így vágjam még? Hát, hát Hát hát megéletítettem mennyit. Thank you. mamám addig üljél. Igyekép basni a bárdáért. Hol a bárda? Az erős füst. Na, mit segít? A bárdot hozgattak a bárdot. Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Kettő, hármat. Boy, in the tank. Uh. Megengeded jobban a szét? Igazán megyek a király jobban. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, vagyis mi az a lába? Ügyes. Ez elején az a bára? Menj az a bára. Hát a hogy mennyi burkát akar. Menj, menj, menj. Ez ott bele. Azt akarod, azt akarod. بدأت على Vágyja be. Oda, oda, oda, oda, oda, oda, oda, oda, oda, oda, İki kitap rakibi. Orada. Bak. Bak sizlere böyle. Oh. Fogad. Már. Ezt már lehet már törni. Az akkor törni. hőse? Hát minden Egyes hozott elő, az, az is felfoghatták. majd Bele kell rakni a zabába. Lehet, hogy kicsit rakna idejét elég így nem nem a bárdat. Az a bárdat inkább? Hát a bárdat egy Un minuto. Te akarsz bározni, te? Nem én. Hát már el. Hát, nem én. oké, lesz azzal. Meg lesz állat, kimegy. meg! Jaj, nem lesz a sem baja. Hova kés? Hova van? El kell engedni. Engedd, engedje, most. Jó. Jó.

من دراسة Oh. Jön, Sasa, ott van. Szeretem állni. Legyen, legyen kés, azt csináljuk. Na, hát. Én adom hozzá a kutyáknak az ödörít, mind a kettőt. Jó. Milyen ödörít? Azt a, azt a plastika vödröt, sajnálom, hozzá. Na, lesz itt a kutyáknak. Most így mondom a ödörít. itt tanult Az már én a próbálom. Apa! Kezdjük a leg. Na, én a sarkon akarok lenni majd. Jó. jó. De nincs kés. Van kés, nyugi. Jó, az Megvan belül megélesített a késeket, nagyon szép. De nagyon jó. Nagyon éles vigyázz. Mondtam, hogy a szalonnát változott. Én ezt ledarabolom, vágjátok össze. Vágjátok össze ezeket lódalasnak, meg majd vágjátok össze kisebbre paprikásnak. Most paprikásnak, paprikásnak, még kis szegménybetegek. Az még paprikásnak. Paprikásnak úgy, hogy ekkorát az állatot. Lehet csontos minden, hortogós minden. Csak ne legyen zsíros nagyon a paprikásnak. Ugye ne legyen ilyen zsíros. Ez a kóbásznak. Figyeljetek oda szépen egy... egy Akkor ezt Téged ez a hátad mögé kikás. Abban lesz a kóbásznak. A másik lakta. Abban lesz a oda paprikásnak való ebbe? Jó, akkor én ezeket változatlanul is lehet. Ja, én. És semmi jó. Mert mindjárt segítette a fila a Ferikének a fűzőtörésbe. A falon az nem kell, a Hát mert a, mert ahogy is figyeltem. Ez az éles megy a paprikázba. Minden porszókot, minden figyeltem. Oda a kubászok. Arra vigyázzatok, hogy kubászok ne menjen csontot. Még portogós nem ennek. Jó, jó. Vigyázzál, ne hallj a portogóban. Portogós megy a paprikásra. Itt az összes port. Nem én. Meg az ő. Vele. Megfagyja. Bőrügy a bőrügy, hogy a hogy a portogós. össze. Talán virágokat is se. Milyen jó lesz ilyenek ilyen darabok? Hallod, nagyobb abba is látod a szobátnak. Jó, akkor ilyen nagyobb darabok. Hát akkor... Ez lehet az abába. Igen. De ez tényleg nagyon jó. Nagyon jó. Húha. Húha, azt tudod. Az mit? Húbásznak. Nincs föl. Na, ide, hogy ide bezártok. Húbász. Késő. Késő. Késő. Jobb, ha nem vagy. Ó, bár. Na gyerek, itt a nyújtóba. Mondani, nagyon vigyázzál az írasságra. Jó, jó. Ez daráni, már nem ez is már daráni. Ez a izi. Emlékszel, amikor még nagyon vigyázzál, mert nagyon éles. Ódalas, meg majd amit gyújtott a paprikásnak a kisebbeket. Még van rajta egy és a bőrt a hova tegyem? Tunapőr neked. Meg itt is van. Csak kell az a is. De lehet, hogy az abába horcolgó megy a Én csak így bírok vágni, vagy így bírok vágni, vagy ennek a félén bírok így vágni. Akkor menjünk el. Látod? Ha? Átmegyek. Csak kell tegyél valamit alulra. Van egy edény. Ez paprikásnak kicsit kell venni, ez paprikás, látod? Jó, hallom. Csak kell ide egy edény. Valasnak vágjatok, meg aztán vágjatok paprikásnak is. Föl legyen az oldalas. Bizonyos. Kell egy edény. Történni alulra egyet. Az oldalasnak. Háromba vágja. Nem kell majd. Most fogja Kicsit bélyet tartsa. Tegye alulra, míg elállt. Ugye? Ha, de ugye? Csak tegye óra ide van. Edény, van edény. Ebbe rakjátok, ami kint ebbe. Jó, de fél az azt, hogy lehet, hogy kilentem, de valami vödrö. Hát ott van egy csomó idő, izé, ja. akkor rakjátok oda ide. És akkor átérsz. Átérsz annyi. De azok is ilyen éles képek, amikben nem? Igen. Azért. Oda jó. Felezem a helyet. Amikor életemben, tudod, A húsos rész is csak tényleg mindig kapitáltak. Az tartóval szó. A tartóval az a nyolc távol terület. Láttad? lehet meg is. És a krótkás mindegy kapitás ebben a jó szeretnék. Hát el kell vágni kétszer. Nincs késő. Itt van. Ott, ott. Ott, ott. Most ebben gyalulni vágom már. Itt is jósta. Hát szús az egész. Na, Én már hordom. Ez hús, ez tiszta hús, nem? Tiszta hús, nincs. Jó kicsibe, ezeket a bordákat meg körülbelül olyan hát, kettő-három. Hogy a tiszta hús, és itt van bele portugál. Hát elvágjuk. Van benne pont? Van itt van ez a kevés, tehát szerint. Itt van. Itt van a bárnyi. Ja, mint a Nézzek a Még a szeget tudom. Mondásodnak minden, minden, minden. Nem, még nem dolgozták kell, hogy dolgozni. gáz, ahol behoztam volna. Jóval Nem, azt, hogy gyorsan vág, gyorsan vág, azt a, a meg a csonnak a forja bele, belekenik. Ja. Akkor nem vág.

veremezsin. Asal olmalı. Thank you. babona jó Az úgy mondom, hogy oda kell tenni. Thank you. não Maria é Paula, És várjál. Így a így bele fog elni. Így a paprikás. De majd így fogom, és te nagyon kicsit vagy. Jó, én teszem téged a kicsikre a darabolod. Ja, azt mondom, nincs. Rajtás, hogy találjuk. sem ezt vágva. Vágd el. Fogja rossz, akkor felvágom. Nagyon nem. Nem tudom, anya. Nem merem megfogni. Anya. Késsel vágom. Nem lehet késsel. Nem lehet Nem biztos, hogy mert fontos, fontos. Vagy azt hagyjuk meg? Van a Na? Na, majd akkor megyek most. Na, az ide mennek. Jó, most. क्योंकि छुट्टा Hát így. Meg ez itt volt van benne, itt a újra. Ja, és hogy hívják? Jó, hús van itt. Hát jó, de neki vágni ott a portot. De le kell csak tenni egy kis darabban. Majd készre. Itt van egy kis port benne. Na, gyere tovább. Ja, igen, tudom. Szerintem. Vágd be. Kikezdtem a portot. Vegyem akkor ide? Hogy? Tegyedem oda. Ezt próbáld bele. Jó, jó, hát Az 59. darab hús. És vegyük el? Megvágni később, ott van benne? Van. Hát akkor elvágom. Tehát hogy fogom oda? Adóra az én kapitán. Jó. Annak ide hozzá a boldást? Mostan, akkor mostan? Ezt a részét is tanulnak. Én nem tudom. Jó, csak nem tudom. Thank you. Nincs hát a lényeg. De van még? Az ötödikesek vagyunk, van osztályfőnökük, az osztályfőnökük nagyon kedves, mert csináltak egy sütőt. Óha. Ó, jó, jó. Hát milyen költések, mert volt biztos, vagy minden. Ez a terület, ez a költés. Hát igen. Majd lófak a költés. Ez is kapitán. Tehát ezt meg összetudok a kapitán. Hát lehet barbakülvás, nem a babogásnak. A barba meg olyan nagyobb az virágok. Nem tudom, hogy itt elvárja, itt Elvárjuk, nem vidd el a kék. Na, szépen innen kezdjük, látom, itt van be a jelölet, az mindig

Itt nem meg kell várni, hogy... Dehogy nem. Itt valami ugye. Zárébális, egyenesen, érted, egyenesen, egyenesen. Az. Nem tudom, egyenesen, de el, érted, erre, így áll. Látod? Kicsit elrébb, ilyen? Jó, jó. olyan jó az a gép, az meg. Hát tényleg. Egy, kettő, elvág, nem tud szenvedni. Bazdig ez a kísér, ez a kísér már itt számolta, hogy nem egy ilyen hat ez, ez a kísér, bazdig most is jó van. Tudom érezni rajta a kopot. Bazdig van. De van. Ez van. Fogja a pillanat. De Van. De az arányvészta, nem? De hoztam az élet is. Csak azt, hogy néztem ezt az élet, ami egy születével, ez betárom. De megpróbálhatom ezzel vágni, csak ez nem biztos, hogy De tettem, ebből van 6 darabod, nem? Na, ez erre jó. يا سريع سريع بلاش قول داود والله دون ده Kell a bárda? Nem kell bárda. Nem kell. Na, hol van a vágás? Van is ide. Fogod? Hoppá, meg rám ugrít. Rám, rám igaz. felgyújjatok. Thank you. کوئی لا بابا ایسا No, hay que pedirle. Está pecado. Y ya están en la

Én nem bírod, csak fog meg, akkor ugye elvágni. Vágunk így, azt hiszem, az egész Na. 平时，从夜晚五点现在。 Hát azt is gondol, hogy hát, kisebbre kellene tenni. Kisebbre kellene. A kisebbre vágyat. Nem, de tegyük meg kisebbre. Na, szerintem. Ott van, azért van direkt ott. Fogad. Bye. Valahol az mindig el van? És mindig el van? Hát látom. Meg kellene visszaírnia már neki? Főleg az, hogy nem... Ja? Hát... Hát, kivettük, hogy nem bele. Jó, Oh, yes, for me.

Yes. Yale. Yale. kia à, lên dạ. Thank you. Hát ez is elmúlja. Nem tudom, hogy írják. Hogy képzeld meg anyát, hogy egy jó lesz, nem akkor vágunk tovább. Ja, csak. Nem tudom, kérdezzük meg apát, hogy jó lesz. Remélem. Ez Minkóban? Van egy korszoló benne. Hogy Hát, egy-kettő, de a többi az mind apra jön. Thank you. Itt vagy itt ér. Pedig tartok. Én nem tudom, nem itt lesz. Milyen tartál? Meg is néztem. Köszönöm, hogy kellene elvágnom, fordítsd meg. Jó, fordítsd meg. Mondjuk jól a múlva. Ja? Ez minden azt mondják, hogy jó. Hát, az a jó. Mondom, van beteg. Nincs a de jobb megelőzni. Jó, de Andrei, jó, nem, az a faszkalma. Az a kopi vagy, kuki vagy, mi a faszom. Négy Várjál, valaki segíteni? Nem bírom magam addig átni. Jó. Nem, ő úgy is, hogy Annenin evi. Inshallah. How much is it? hogy Itt volt egy ilyen, amit fordulok, Thank you. Я не заработала. Gracias. még mennyi van? A hangdény. Még nem, ugye ezt valamit a Valami vírusot használni területét, hogy már két napra. Nem jó? Tudjuk barátni. Két napja nem is fogja nekem. Ajjaj, nem volt.

Yes, yeah, yes, 没问题，真的。 És pirlem nagyon elvág. De bírja, bírja. Nagyjából nyit szokott biztosan. Nem. Oh. Vágass meg. Szerintem vágass meg, nincs neki. Szerintem, Szerintem ők veszik a húst. Jó, az meg a nyállatnak is a húst. Régen volt disznó, akkor mondta, hogy eladták, azt akkor kint az, de ez egy Thank you. All right. Kellene a sankát pénztelen gyorsan. Az a teljes sankát, mind a kettőt szétszedjünk a nagyokat. Akkor hát hogy? Ja, én megbőröstem már. Te nincs pénz, nem sem. Na, le van már bőrözve. Azt nem, azt Pero más fácil, pero... És halljam fel? Hát... Pedig te vágod fel? Hát itt megbírőztem meg a digitális, a armit. Mindenki bírőzött. que na mata frequente. Não, puxei. Puxa, puxa. Olha, peraí, eu acho que isso era bom ideia. Hát akkor majd kindaraboljuk. Megint megkapja. Megint megkapja. fazla. Let's go. Hallod, a tudat mindig akkor, hogy tudják, amikor bejövök, azt a vonat is Ja. Úgy mondani. Daniel,

Ezért is már elterülni Hát Danika nem is csodálkozok, amíg így koppantolom a sap. Úgy sejtettem, Danika, mikor szerzett a Mikor lesz azt Te beszélsz? Ezt mind a Majd ezt itt neked meglátom. Akkor beszélsz. Neked nem. Nem látom. Ez a kubákban. Húsi. Hús. Belenyalt. Hús. Hát Élelmet itt a... Hát húsi. Belenyalt. Itt a... Ébe siker most. Mert valamit beleálltak akkor. Folyos. Folyos. Ne híjad majd, de mozgalattam el. Főzöd a, nyírt meg a körte pálintát. Nem. Nem főzöd ki? Nem Nem. Mondom, hogy van. Úgy képzeld el, az egyikben tiszta kertel van, a másiknak itt az is. Az egyik sűrű, a másik meg ritka. Nem, csak mondom, mi a... Tudod, mi a Mert bent van meg. Válik a hát, Meg. Megmondtam, hogy ott kint látod, hogy földön akkor... Hát jó, hogy szerintem. Azt tudás, hogy megyünk. Jó, hogy lehetünk a megyünk. Hallod, Dori, ez szerintem csúszta. Anyádnak? Gyakorlatilag, amikor darálták? Vagy nem, amikor darálták? Ki volt ott? Ha? No. Ez az a paprikás. Én hozok az arnyi a kis pálmát, mert most rasszalom, hogy يا لا Szálljon az a konfázat, bezsöpkézik olyan, az a fogbán lesz ide. Nem bírt a fokát el, lesz nagyon elégedett, hogy valami mindjárt egy, csak ő nem, mondom, hogy akkor nem is mire venni a reggelentetével. Ám a reggelentetével. Azért úgy dolgozik akkor,

Ott az apjáig sokan hozzanak. Ja, azt nem tudom. Így az, apja, meg a, a, a testvéreit. Anyához vigyázott, vigyázott, ahol az egyik kormányát rákültötték. Anyához ezeket is elviszem. Maga nem. Kutya, ne egyed már, bele már. Nem is ki. Nem figyelj. Csak bennem maradjon, a Na, az agyra menjen. Azt mondja, hogy menjen az agyra. Jaj, te! meg lesz hívva, érted a Boris handatóért, úgy töltöttük a pannon téged, és ugyanannyi tisztán személyi volt, hogy az annyira. Ja, Napig a úgy között, az meg egy szép, jó, az én is Nincs ott most egy. De érted, anya, ugyanannyi pálintát tudott, én is mindig. Érted, azt nekem töltöttet vezetni. Mikor figyelmet? Ja, elkezdtem, hogy nem vezetett, Amikor az Attila nem is

Ahol nem. Ez van az én szobában, ahol egy szobában. Ritkán, ritkán. Ez a pál, ez így, el is fog étett gyorsan, mert nem írok olyan sokat. Csak meg szoktam mondani, hogy amikor mondjuk társaság, hogy jó a jó, meg a Gyakorlatilag nekem is a mismi válasz, megint kell, mert megszoktam. Itt a... A lehet zentán. Zentán, speciálás. Szantavérem is lesz. Vagy mául? Nem. Hát, én nem, nem követem, mert nagyon... Nekem ez itt arra, ahol nem

szokott lenni a, a foszkodónak. Ja, arra gondolt. Nem minden nap rajta. Majd ha látom, akkor be. Na, na, nap, be sem enged. Vírus, meg minden. Ja. Ja, azt mondom. Nem tudom, be sem enged. Közel évesek. csillapozz hát a mosót, a ha viszont ezt a kertembe? Magyar Ebbe? Ke. Vagy ketten nehéz? De nehéz ez nekem. Nekem nehéz. Nem. Jó, hozzon. Jó, vagy ide. Várj, ki kell, ki kell venni belőle ezt a fog. Ki a blítán, várj. Hát ki a blítán? Olyan, igen. Jobb is. Mi nem vitti most? Nem így kellett volna, de nem akartam egy kezdeni. Ja? Te megfogtad a csapot? Nem fogtam meg. Azt én nem fogtam meg, amaszkot fogtam. Fogjad. Azt én nem fogtam meg azt a csapot meg. Tudod, azt nem értem. Ahol a tavó? Én nem fogtam meg. fát hallom, hogy a fát én is hallom. Csaba, kiengedsz a csapot, én nem fogtam meg előbb. Emígy. Emígy, hogy így vágjon. Érted? Emígy, emígy. Feljebb, azt emígy. Úgy. God. Oh, God. فوق له طريقني طبعا जाने Look at this yesterday, boy. It's so stubborn. அபிரோட் No. 在教室。哎，啊，化妆车呢？ Ott hát már hát nem hát én nem engedtem meg. Én nem engedtem meg, hozzá semmit, ammahoz értem a kicsit. Nem lesz szélesítve. Úgy hiás? Ez nem lesz szélesítve. tudja még élesíteni? Melyik? Hogy hát kiejtés összekésztek, ez már mondd már, hogy hiány. Bencsék. Nem. De, de az a vezeték nem. Böböl, böböl vagy. Ja. Bencsi Béla. Jó, hallom. Bencsik, azt tudom, hogy Bencsik. Vezeték neve Bencsik. Nem tudom, hogy Csaba. Mi a neve? Bencsik. Na, gyerünk a Slavájt. 不一样。 Verin. No, Pipì, pizzica. Rosa baranica. Szóla Bikabóna. Hát jó, hogy szeretem a hurkát. Úgy Nem rakunk bele még többet. Ezt tett a zobába. <laughs> hát már érted, az a lényeg, hogy megfélezem, de nem azt, hogy most, most tenni bele. Most belerakod, ahhoz mit gondolsz, mikor füvezni? Jó késő. Hát ez az. Gyere, Dóra! Végén mi lesz? Végén nem teljesen maradt, Ferike? Mi? Nem teljesen maradt, ne? Ja, aztán végsem ment be a Telemorba kola. Nem Telemorba, hanem Jettel. Jettel, már rosszul mondom, hogy a nevét. Jettel, Jettel, kettő téven. Dehogy nem dolgoznak. Nem dolgoznak. Látod, nem dolgoznak. Tudod, te ezek a kinek, hogy dolgoznak, de hát nem dolgoznak. Akár, melyek szóval, nem. Ő ülnek egy helyre. Nem, dolgoznak azok nem ülnek egy helybe. Én, amelyik kínait láttam, én akár elmentem, hogy a Becsei út felé, ott van nekik ez a lerakat, vagy ott, amelyen a, csinálják a tavastat, azért ezek úgy dolgoznak. Becsei útnál dolgoznak. Dolgoznak. Négy, te mit nem? Ott van a betongyár. Betongyárok ott? Há, ott csinálják a beton. Csak áthozzák emire? Ja, ott ide jönnek, és öntik rá az aluljáróba. Nem tudod. Nem tudod, hogy aluljáról lesz. Azért, azért fogják emel, az meg fogják emelni rendesen. Nem érted, aluljáró lesz, a vonat egyenesen fog menni, neked, ha meg át akarsz jönni az úton, akkor lesz egy aluljáró, az alulról ki elmenni De, de, de várj, hajna értem, de mi van, ha valaki akar bevinni szalmát? Nem, arról nem néz be. Akkor nem arról tudja menni. Kerülte jó nagyot. Kerülte jó nagyot, ott a De ott nagyon bíz, mert ott is a kábelok nagyon De tetején nem lesz, ott szóval följáró van nem esznek kábelok. Ott, ott, ott jó lesz, ott lebajthat. El is kell lesz majd az aluljához. Hol egy zonat itt a föl van, ami még egy. Több. Nem tudom. A lényeg az, hogy nagyon bízom. Én azt, amennyi vasat odahordtak, meg látom, hogy csinálták az oszlopokat, az egy basszus leírtam. Emelik fel az egészet. Ásták, nagyon rengeteget ástak. Tudod, hogy mennyit ástak. Hmm. Tegnap az ütő, reggel. Neked ment tenni? Hát egy szarva van érted, egy kis szarva. Fájt is, ezt én arra látom. Szarvába. Neki ment a szarvába a fejernek? Nem, a fejernek a hátra. Ja, te annak a fején volt a szarv, és neked? Hát, még kicsit a fáj a lesz hát Mm-hmm.

Hát azt mondjuk, hogy neked nem termék, az egy sérülés, én nem hallgatok. Então, isso está para

veszünk könyvet, olyan vettem, hogy az akartam, az meg veszünk, az egy muszlimán könyvet, és hazahozunk óvonzat. Senki ne se szarja. Meg megutassák a bősebb a kultúrközpontot, a minden felé. Ja. Mindennek az alapja. Mindennek az alapja mezőgazdaság. Zabán és a szóval kifűvetik a könyvükkel. Ez a sinikő. nekem már két hónapja zsebemben van. Mindig, amikor nagyon visszamászatom a másik. Hát, hogyha éppen még a zsebályos nincs nála az a szívvel, akkor állok az minden. Akkor legyen! Hát ennek a faszra a művészetükkel együtt. Bazzik meg ez a fremon. Elmény, bazzik, Miami-ban nyaralt. Azt hogy

és hasznos. Magyarul beszél, nagyon szépen magyarul beszél, mert kurszoknak szervű beszél. De ide, én ide fel Engedd meg. Valamelyik este, hogy eleve egy szabad. Azt hiszem masszírozás jól masszírozás Meg az ingyen masszírozás semmit is Ja. Azt mondja, hogy milyen fontos, hogy ez a többi duma, az marad és akkor mondom én neki, hogy hogy nincsen egy magyar ki a listán, mert azt mondja, hogy úgy a magyar összefogás. Akkor mindenki magyar. De topolyai nincsen, no, azt mondtam. Nincsen topolyai köztük. Az aztán mondják, hogy a fél hát mondás. Azt mondja, hát hogy adott volt Céci a pótalárába egy ajándékot. Jelképes ajándékot, így mondja én. Mondom, én magam elvetézítem, akartunk, mondom, majd meggondolom, hogy még a szavarát. Itt van egy 7 ezer. Mondja mamának, hogy bezártam már kaput, de most azért éppen ki, hogy megnézzük olyan pótalában valami. Nem, de pótalmat kész. Se akkor nem volt, se az utalában. Volt egy képes sap, de nem volt a De volt a pótalában, amikor hozzák a vigarpállal. Kongázott meg, mondom, hogy így van az ajándék. Ott van hasonló, még szép kikat. De a No. Vâng. Gracias. akarod ezt? Akarod? Már nem. Ö, ki lehet most áttenni? Kell most, most ki? Ki lehet tudni? Anyám azt mondta, hogy mindjárt egy kicsit kutyoljátok már. Mindjárt összedarabom azt a... Ezt edd a lasalják megfűződik bele ki, és az megdarálja ki, és itt lesz egy ilyen szép viszonyat. Hé, hogy látok már azt a ilyen, hogy ide lehet a fűzbe? Thank you. Thank you go. Get ready.

változó nem szabad, igen, váltani meg. Igen. Ha van HBO, Mi? Van HBO, Ha is igaz, szavazat olyan tévé, vagy mi a tanév. Mennyit fizetünk? Mi tévé, nem? Ez egy valami szándék. Abban mindegy. Nézd azt a parót. A jesztelese miatt. Ugye? Digitáció. Ugye? Hát ebből az Hányba? Jó. Hát akkor szólja hogy majd elmegy a szólba. én amúgy is, igen. Tévézett címelet. Volt valakit megfogtak. Nem nézem, nem restreamen a streamet. Volt ilyen szerelt szobája neki, 20-21 éves. Nem, majd leveszem. 24 éves. Ember? nem, felteszem, 6 darab rogyszolcsa volt neki, és ezt elfogták. No. 6 darab rogyszolcsot tett ma. Nem Amerikában. 6 hát. darab rogyszolcsa érlegét. Szegény. Ja, és elkapták a végén. Lefoglalták a rogyszolcsodat. Eljöjjátok. Kéne lefoglalták nem is muszáj abba tenni, hanem majd ebbe bele tenni És akkor majd én így tartom ezt a kis szálat, amiben van. Megint az a tévé. És kitalálja majd. Majd én nektek, azt mondtam. Igaz, Jó, hát én majd tartom a szálat. Hát igen. Hát, hát jó. vezetni hajszak? Nem. Mi van? Ja, motor. Na lehet ezt szeretni. Mindenhol el van mosoly. El van mosoly. Ne szerint Nem is ér az utamokat a De most a végben. Yeah, I'm valamit. Neymázott bó. Jó, nézzek valamit. Ezek a kései? Mint a... Mondod, szaszán a kései. Hát ez elég földjét rakva. A drót. Csak látom. Beleít? Na,

Éles kifették már vele 20 rám. Annak a Még a rossz pályás is megtölt. Egybe hoztam. Nagyon jó. Megpróbáljuk. Írta a mozmásias lapot, alulról tálat, itt volt, minden továbbjában tette. Ja, és én oda tartom, és akkor igen. De bizony, ezt neki fordítani. Hát én most tudod, hogy tartani. Ó, az ellen الصفارة وتقول هلا واعي بدر هذا مين Dora. Na, olyan mozog a szálat. Mindjárt ráállít. Mindjárt hozzá ráállít. Egy lézer, amit amivel nyomkod. Az így van. Az oda nyomni. Van is kell. Akkor indulunk? Nem. Beküldjünk. Beküldjünk. Hát nem van ennyire költözik nagyjából. Ezeket kértek. Maka később.

Grazie. Grazie. festivale. Pagate, pagate. Oh. Questo la piace. Bravo.

Да пойдем сюда, Рокки. Да, послушай. Abi ayı kılavuz. Biraz sen de beyi de şeysin. Bu yarlı önü ayı yapıydı. Yarlı. Bana diyeyim. Na meg majd csináljuk a polvat. Én fogom tekerni. Jó, jó. Aztán meg ha kifáradtak ezen, akkor vagy az Arni, vagy a fiatalja. Majd a polvat, amikor töltsük. Én nem bírom nagyon sokáig bírni, akkor majd lehet, hogy majd cserélünk szellemet, vagy van apja. Jó. mas não é assim, eu sou Nagy király. Hogy születtél ekkora király? Nem tudom, és te hogy születtél Csak te vagy a legkisebb. Amúgy ezt miért tartok ide, nálunk ez a guma. Egy Nikolának a barátnője, nem tudom, lesít az igitát. Ja, Vagy az Nikolának a Tanája. Hallott, tudod, milyen kultúrán tanultál? Hát, azért a kívül jár erre az egyetemre. Valami... azokat, akik nem tudják Nem, tényleg normális. Olyan. Vagy ott a voltam aljóba, érted, elkezdtek angolul beszélni. Mi a faszét? Ketten angolul beszélni. No, okay, ne értsünk volna. Hát támad nem, mikor tudod mesélni a migránsod. Olyan bazdmeg, mind a kettő magyar születésű, és Szerbiában vannak, az angol dumálnak egymástól. A hát bazdmeg tudom, hogy a házat. Jó van, nem. No. Nem úgy. Ez ibolyai, tudod milyen rend? Igen, van. Jó, én nem is nagyon ismerem. én is ismerik. Utálatos volt. Nem utálatos, hogy nem? annak is van homája. Van, aki úgy Mondta, hogy ismer tégedet a komment. Á, most megtudtam. Aztán azt, azt, azt valami akar. Akkor szokkolj. Akkor szokkolj.

vagy, vagy nem úgy választottuk, hogy nem Aha, tehát most már nagyon. Most van, vagy van még hol váltnak Egy adag lesz csak. Nem is, hogy

as tópicas também. csinálni. Nem, én is értem, mert Magyarországon is van egy ilyen szabaduló szóval én is értem, mert rég kíváncsi oda, hogy mi a fene, mi a fene. Remény, hogy csodából van egy, mit tudom én, egy ilyen kódváros sajtó, akkor így találod, hogy mi a kód. Igen. Szabaduló szóval. Azóta bírám, mert annyi szabaduló szóval. Szállás Megvatt a biztó, megvatt a lábom, akkor hátra akart érni, mikor a akkor még nem is fáj. Már utána, amikor hordtam a silót, ú, akkor éreztem, hogy van valami. Én szerintem nagyon mindjárt, hogy ebben jó, jó. Nekem... Egész jó mencsköt bejutani vágért, hogy hidegről jöjjön. Ebben erő, erő, ebben volt, ebben erő. Itt most van. Nem, az nem tomorkai imádkozott jó el van. Oda mentem a flekével, letettem a flekével. Én azt hittem a nagyobbat várjuk meg. Arra pillanatra találkoztam, hogy egy Tomi végtett az órát. Rajta felszeintem, hogy húzzátok, csak oda neki. Jó, jó, jó oda tudom. Hát, akkor nem is mondom el, hogy sokat. Mondom neki, hogy ilyen nagy újság, még vagyunk, hogy nem is épp úgy akartam, hogy nem ellenkezett vagyok. Nagy napart, hogy jön, mi nem tudtam, mi lesz. Ja, azt hiszem, ilyen. De valami lótere vagy, az, ami... Ja, hát elkezdtem buzerálni, és rájátékot. Elkezdtem mondogat, hogy nem néztem meg is jó véget. Hát, gyorsan átmenni, én a lopakodom. Itt van valami, itt van valami. Tali vannak száma. Hát jó, hogy ennyi minden nem beszélünk. Miért légyek? Azt mondják, hogy jó, hát 4500 törje. Mindenki megnézte tényleg, hogy te nem tör. Hozzák mind a miam, sem nem tör. Lehet épp a tárcónak van 4000 év a napjukkal. Az új, de 3000 év. المدرسي ليس هو ولد تاريخ عالم الدجول نحن Thank you.

pa ako drago. Igen, ő a kicsi. Jaj, jaj, meg a legkisebb. Thank you. Я була De be kell kellene. Néha ebből csak úgy által. Tőlem akart valamit elkapni a száját. Régi tál. Régi tál. Azért mondom, hogy mit van, nem lesz itt a most, nem segít. Jó, amikor még a volt, volt fűtés, hogy adok. Tudod, én szoktam látni, hogy Attilát bringázni hat év. Hát az van, meg öröki vissza egy csomó Ja, itt ám fejtett a virágot oda vissza. Ja, kell. Kell vásárolnak a virágot. Hát elkaptam vele tetszire kell. Fel volt a virágán. Itt a szín. Piros autó lehet, vagy mi a İyi açlıkta. Thank you. Kinek van az a beton? Ki volt a Hát de mi nem szól, csak egy telefon. Szólok. Van nekem felszámom is minden, amit ő... Lehet egy kicsit, ott van. Hagyjad majd egy barát. pálinkát. Nem azt mondja, hanem azt, hogy tömbe daráló. Ja? Tömje, tömje. Ezt a Danika! A fordítani azt szartsága szerintem. Láttam Brigida, hogy a a pálinkán. Az írja az Meg a csörti. Az még azt hittem, még majdnem az, hogy engem is tízik. Azt lehet. Azt lehet. Nem biztos. ya bayan ta ba De sebészet kellett volna menni neki. Itt a szatkára is, vagy? válaszolunk a melegvízbe. És a maraskói visszavarták kompletten az emberek, ezt a lába, minden egy visszavarták. akkor rögtön a két hozzá, Itt a kártó, itt mert rajta nagyon szócsal. Thank you. akkor állod meg? Nem mindegy, ha akarod. A viszlák írva másképp előtt semmi. Semmi. két évre a nyugdíj. Hogy ötöm, nem is igazgatom, hogy minden akkor elkezdték, minden jó, de hát szerintem. Thank you. 再见了队长。哎呦，所以我就自己做。嗯。明年，明年，明年再来。 Thank you.

Ah, Karen, it's over. I'll put up there, Karen. Thank you.

Nem, nem, nagyon értékelünk is valahol, de a öregítünk, akkor lesz egy bornyú, akkor tehén közte, hogy visszalagú bornyú, bornyú, szabadon. Na, az tényleg az ilyen, az nagyon jó, gondolom. Az elintézte, hát a tejti Az amennyit adott a tehén, az annyit eljött igazkészül. Azt mondom, valószínűleg nem. Hát az is jó, nem az ہے اپنی یہ لامت

Ott az egész az övény. Az a föld, kettő föl az itt A végén. Úgy, útválaszt a két föld az övény, ami reszor az útmában. Itt a kettő föld az övény végig. Az együlőném az övény, konkrét. mész, lefordulsz, van egy tűnő, tudod? A lapot. Több a kettő föld, így azt mondja az övé. Dombja. Megvetted a tíz földet. Você ficou com a nossa Na, 20 ki kell hatni, várjál. Ki kell menni, és akkor a fokfagyma külön rakod, jó? A fokfagymát az külön, külön. Tudták ki bele Nem teszem bele. Tényleg a fokfagyma. Külön kell tenni a fokfagymát. Na, azt a fokfagymát. Ez elég lesz egy fokfagymát.

Samba para aqui. Para. Ele é que te usara. É, ó. szoknám valami, nekem fú, ilyen meleg idő, én voltam, amikor meg áll, és borulva, fúja, fél, nagyon, azt mondja, hogy nagyon általában elkodik magam. Csapkod az első, vidány, az a közösség, azon fú, az nem Még még a könyv, amikor fúj a szél, jó, amikor fúj a szél, akkor nincs De az ember hangot, hogy a fúj a Párás, nem nagyon jó lesz, hogy még akarán tisztok az ajánlatot. És egy kis tűzszer, Alud nem már az asztalra tényleg, hogy így erre az asztalra. hát ilyen meleg, de... Még a legyek szám. Hát igen, előjönnek most a meleg. Hát a percbe akarunk. Jó, jó, az is lekazott.